Tungkol po sa paksa ng New Year's resolution. Kung ikaw ay wala pang relasyon kay Kristo, anumang desisyon at hangarin mo na magbagong buhay ay walang kabuluhan at walang katotohanan sapagkat ikaw sa iyong sarili ay patay dahil sa iyong mga kasalanan. Now, saglit, that's straightforward, parang walang preno at matalas na pambungad agad. Subalit iyan ang premise or batayang pananaw na malinaw na isinasaad sa Biblia. Wika ni San Pablo, Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan, na dati ninyong nilakaran, ayon sa lakad ng sandibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ephesians 2 verse 1 and 2 So ipinapakita diyan na ang tao po ay patay sa kasalanan. At bilang patay sa kasalanan, wala siyang kakayahan sa kabanalan. Now, sabi po ni Webster, ang resolution raw ay ito. It is a fixed purpose or determination of mind as a resolution to reform our lives, a resolution to undertake an expedition. Okay, tungkol sa katagang determination of mind na wika rito ni Webster, oo kaya mong gumawa ng New Year's resolution bilang tao, bilang makasalanan. Pwede mong magawa na ma-change ang iyong anyo at ang iyong ginagawa. But I'm sure na hindi mo mababago ang iyong puso. Now, ang kinakausap ko rito ay non-Christian, okay? Actually, pwede mo ring mabago ang takbo ng isip mo sa pamagitan ng pagkapit sa mga idea or prinsipyo na inaakala mo ay tama at mabuti. Or let's say, makajos. And therefore, dahil rito ay pwede mong masabi na ang iyong pagbabago ay mula sa puso at isang religious na pagbabago. Pero kasi kapag sa usapin ng tinatawag na pagbabagong puso, ang, ang tinutukoy ko sa ganitong katagais yung tunay na pagbabago o yung spiritual regeneration. Yung pagkakaroon sa katagapan ng Biblia ay bagong puso o bagong pagkatao. In other words, a new creature o bagong nilalang na sinasabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5 verse 17. Now, nais kong sabihin ulit na ang makasalanang tao ay may malakas na kakayahan or maaari pa nga na magkaroon ng fixed purpose na sinabi ni Webster na maging religious and moral. Hindi ko dinidin na yan. Actually, sa nakikita ko sa Biblia, napakaraming mga makasalanan na religious. But dahilan sa ang kanilang inaakalang kabutihan or morality or religiosity ay labas at hindi sangayon sa banal na kasulatan o hindi ayon sa pahayag ng ebanghelyo, lahat ng ito ay nagiging maruming basahan lamang sa banal na paningin ng Diyos. You see, Halimbawa, ang mga Buddhists ay mayroong tinatawag na noble truths na siyang guiding principle ng kanilang morality. Ang mga Muslim ay mayroong Quran na siyang basis ng kanilang paniniwala at pamumuhay. Ang mga Chinese at maging yung mga Koreans ay mayroong Analects ni Confucius para sa kanilang social life. Lahat ng religion sa daigdig, kilalaman o hindi ay mayroong basis or guiding principle para sa kanilang moral at religious na pananaw at pamumuhay. Actually, pati nga mga ateista, ah, mga komunista at humanista ay mayroon ring rule para maging mabait at valuable sa lipunan na kanilang ginagalawan. But ang ultimate question is, yung kanilang basis ba ay tama at totoo? So yan yung tanong eh. Nasa basis, tama ba ang basis? Ito ba'y totoo? Okay, let me do my conclusion quickly here. Tandaan po ninyo to. Lahat ng religion at sekta na laban sa Diyos ng Biblia, na laban kay Kristo, na laban sa Biblia at laban sa Ebanghelyo ng Biblia o ng Panginoong Heso Kristo, ang mga relihiyon na yan at mga sektang yan ay mga bulaan Okay? That's period. That's a clear-cut and narrow truth na sinasabi po sa atin ng Biblia, Matthew 7 verse 13 to 14. And so by this deduction, it is easy to say na kung ang resolution mo ay hindi alinsunod sa sinasabi ng Ebanghelyo ni Heso Kristo, ito ay walang buhay at walang kabuluhang resolution. Ito ay katulad lamang ng paglalagay ng cover at palamuti sa putik o kaya'y pagpapabango sa isang umaalingasaw na bangkay. So para magkaroon ka ng tunay na pagbabagong loob, ang puso at isipan mo ay dapat na maliwanagan at yumakap sa katotohanan ng Ibanghelyo. That's why ang sabi ng Panginoong Jesus, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. John 8 verse 31 to 32. So kita mo ang katotohanan na tinutukoy ni Kristo ay nakaugnay sa kanyang salita. Yan yung definition natin, the categorical definition natin sa kung ano ang katotohanan. May kinalaman sa salita ni Jesus pero eto pa, ang sabi ng Panginoong Hesus sa John 14 verse 6, I am the truth. Ako ang katotohanan. So hindi lang sa kanyang salita, kundi maging sa kanyang persona. Kung kaya't kung ang iyong sinasabing pagbabago ay hindi ayon sa turo ni Kristo at hindi ayon sa kanyang persona bilang ating Panginoon na tagapagligtas, sinasabi ko sa iyo, ang resolution mo ay pagpipintura lamang sa isang nitso o libingan. Kaibigan, ang tunay mong kailangan ay hindi resolution, kundi ang ebanghelyo ni Kristo. Regeneration, nadulot ng Espiritu ng Diyos sa pamagitan ng ebanghelyo ni Jesus. Ang pagyakap sa katotohanang siya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao isinilang sa sabsaban na nabuhay ng mahirap na matay sa krus bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan at muling nabuhay upang ipahayag ang kanyang tagumpay para sa ating kaligtasan. Kaibigan niya ang dapat mong sampalatayanan. Kung iyong pagtitiwalaan ang kanyang mga salita at ang ginawa para sa iyo bilang sapat at wagas na makapaghuhugas sa iyong mga kasalanan, kung ganyan kaibigan, matatanggap mo hindi lamang ang bagong buhay, kundi maging ang buhay na walang hanggan. Thank you.